Ima Allaha milostivog samilosnog. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Ne izdvajate ono što ne vrijedi da biste to udjelili kada ni vi sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije nijokom je ovisan i da je hvali dostojan. Šetan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovano je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdarani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر الذي استعاذ بك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim dragog Boga da nam te blagodati čuva tako što ćemo na njima biti zahvalni. Molim dragog gospodara da nas sve sačuva od dana kada ćemo neku od njegovih blagodati spoznati i početi cijeniti samo zato što smo izgubili. Salavat i selam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plementoj porodici. Gospodaru naš, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu i kod tebe utočište i zaštitu tražimo od svakoga zla od kojeg je kod tebe utočište i zaštitu molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, molimo te džennet i svako djelo koje približava džennetu i sačuvaj nas gospodaru vatri i svakoga djela koje približava vatri. Amin. Draga braće i poštovane sestre, družimo se i dalje sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i dalje se napajamo sa izvora čistoga kojeg nam je gospodar iz milosti svoje podario. ništa se ne dešava slučajno tako, tako da i koje nam je Kemal proučio prije, prije samoga predavanja nisu, nisu došli samo tako nego su došli da nas opomenu da neke stvari čovjek treba dobro razmatrati u svome životu. Gospodar kaže i dijelite od onoga što vam Allah daje, čime vas Allah obskrblji. I od onoga što vam zemlja, zemlja i svoje utrobe daje, što niče iz zemlje. Pa kaže gospodar, وَلَا تَيَمَّمُ الْحَبِيثَ بِطَيِّبِ Nemojte mijenjati ono što je loše za ono što je dobro. Znači loše i dobro nije isto. I onda gospodar kaže šta se dešava kada čovjek udjeljuje od onoga što i sam ne bi učinio. Kaže dijelite وَلَسْتُمْ بِأَهِذِهِ dijelite od onoga što sami vi ne biste uzijeli illa enturmi dufi osim da zažmiriš i da uzmiješ ovako tebi je teško uzeti i onda nas ne čudi da je ona koju je odgojio Resulullah sallallahu naša majka Hazretija Iša radijallahu anha svaki put kada bi htjela sadaku da podijeli kakvo je to vjerničko srce bilo uzela bi taj dinar, taj dirhem koji daje na Božijem putu i onda bi ga namirisala Pitaju je zašto to radi, kaže, Allah ovo uzima prije nego što prijeđe u ruku siromaha. Pogledaj svijest. A onda dalje gospodar nastavlja, e šeitanu ja idu kumul fakr. Šeitan vam stalno prijeti. Čime? Siromaštvo. On te uči logikom, ako daješ, izgubit ćeš. A Allah nas uči zakonu kojeg je on uspostavio. Ako daješ, Allah će ti nadoknaditi i dati bereket u onome što imaš. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا Druga stvar, u materijalnim odnosima šeitan stalno prepada siromaštvo. A u međuljudskim odnosima šta radi? يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا Kaže, naređuje vam da činite razvrat. Allah dao normalne odnose, brak i ono što jeste brak, šeitan kaže idi mimo braka. To isto ko kad imaš utabanu stazu. Imaš autoput za šest traka u jednom, šest traka u drugom pravcu. I ti kreneš makadamskim. I onda se žališ prijatelju kako si ostao bez sva četiri točka. Allah ti šest traka da. Idi široko ti. Subhanallah. Wallahu iduku magfirata minhu wa fadla. A Allah vam obećaje oprost, magfirata minhu oprost, wa fadla i da će vam darivati. I subhanallah, hadis je poslanika sallallahu alaihi wasallam. Onaj ko nešto ostavi radi Allaha, onaj ko nešto ostavi radi Allaha, Allah će mu boljim to zamijeniti. zamolim vas malo se naprijed pomaknite da naša vraća koja su na vratima uđu i Na samom početku kad se sjetimo Fatihom ili domom imamo Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo li lillahi ili Fatih dakle, ovi kuranski ajeti najprije dijelite, od onoga što vam je Allah dao i nemojte zamijeniti ono što je loše za ono što je dobro. Ne biste uzeli vi mnoge stvari koje dijelite osim žmirijeći. Odmah nakon toga ide kuranski ajet u kojem gospodar govori na koji način šeitan djeluje među ljudima. Jedno, kroz okvir financija, kroz okvir imetka. Drugo, kroz okvir razvrata u međuljudskim odnosima. Odmah nakon toga gospodar nam kaže, subhanallah, jedan od najupečatljivijih ajeta koji govori o vrijednosti učenja na, na Božijem putu. Kaže gospodar, ju'til hikmete men ješa. Allah daje, ovdje se u prijevodu našeg rahmetli besma kaže, daje šta? Znanje. A šta je hikmet? Mudrost. A kako se definiše mudrost? Šta je mudrost? prije tri godine u Carevoj džami smo govorili što je mudrost. i <laughs> malo da se sjeća? Kaže, bujno. Učiniš ono što treba, treba i ima još nešto. <laughs> Dobro, odlično. Evo, alhamdulillah, Allah dragi da ga nagradi. Kaže, mudrost je učiniti ono što treba. U vrijeme kada treba i na način koji treba. A vrhunac je toga da učiniš radi onoga radi kojeg priliči da to učiniš, radi Allah. Subhanallah. Kaže jedna izreka, tri osobe se nikada neće zadovoljiti. Prvi je talibu dunja, onaj ko traži dunjaluk. Talibu dunja ili talibu mal, onaj ko traži dunjaluk ili metak. O talibu suma, onaj ko traži čuvenje, popularnost, da bude poznat. To mi pogotovo vidimo kad imamo ove društvene mreže, kada imamo mediji. Ljudi svašta urade samo da ih ljudi znaju. I glupost. I kaže, treća osoba je pozitivna. Kaže, neće se nikada zadovoljiti onaj koji traži koji traži znanje. Do preseljenja on i ona će nastojati da proširi svoje znanje. Kaže, imam šafija, prelijep je stih. Kaže, ma edebeni Kako me vrijeme odgaja. Erani dafa akli. Pokaže mi koliko je moj razum slab. وَإِذَا مَزْدَدْتُ عِلْمًا زَادَنِي عِلْمٌ بِجَهْلِ A svaki put kad mi Allah poveća znanje, kaže poveća mi se spoznaja koliko toga ne znam. Jedan čovjek je to prelijepo, kaže tvoje znanje u moru onoga što se može znati je poput tačke. Što je veća tačka? To je veća dodirna površina sa onim što ne znaš. Subhanallah. <laughs> A klas u kojem ima pšence i klas u kojem nema pšence drugačije se ponašaju Klas u kojem ima pšence šta radi? Skroman je i ponizan. A klasu u kojem nema pšence kakav je? Zato gospodar kaže yu'til hikmete me ješa. Allah daje mudrost onome kome hoće. Wa man yu'til hikmete faqad utiya khayran Onaj kome Allah dadne mudrost da radi ono što treba, da radi ono što treba u vrijeme kada treba i da ono što treba i što radi u vrijeme kada treba radi na način na koji treba. I da sve to u okviri time jedna od najljepših i najkraćih definicija iskrenosti. Možete je pokupiti ako hoćete. Ja sam je uzeo iz knjiga ljudi koji se bavi stanjima srca. Kaže, iskrenost je prelijepa definicija. Ella tatlube na ala amelike gajra Allah. Da ne tražiš svjedoka svome dijelu mimo Allah. Zam, te definicije. Iskrenost je da ne tražiš svjedoka svome dijelu mimo Allaha. Šta god, klanio, obavio na vas, Allah mi je svjedok. Obavio, dao sadaku, Allah mi je svjedok. Posjetio brata radi Allaha, Allah mi je svjedok. Posjetio bolesnika da bi našao stvoritelja kod njega. Jer je Allah rekao, robe moj, bio sam bolestan, nisi me posjetio. Pa kaže, taj i taj moj rob je bio bolestan. Tražiš svjedoka koga? Allah. Raditi ono što treba u vrijeme kada treba i na način na koji treba i u svemu tome tražiti zadovoljstvo uzvišenog stvrtelja otprilike je ono što je, što je mudrost. Gospodar završava ove kuranske ajete riječima وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا ulul albab. Zaista će opomenu primiti oni koji su razumom obdareni. I vjerujte da onaj ko nema razum, bistar i neopterećen od onoga čime nas Dunjaluk pokušava i šetan opteretiti. Takva osoba je sama ponizla svoj razum. Allah dragi objavio Kur'an da ga čitamo i razumijevamo svojim razumom, ali ga moramo najprije prihvatiti srce. Jer čovjek u konačnici uradi ono što mu srce kaže, a ne ono što mu razum pokaže. Zbog toga treba jačati svoje emocije prema stvoritelju, a to se najbolje čini kroz ovaj okvir da ne tražimo svjedoka za naša djela mimo, mimo Allaha. Došli smo do 230, 263. hadisa u sahihu imama Buharije i prošli put smo pročitali jednu, jednu njegovu e, kraću verziju, samo ćemo i ovaj put pročitati taj hadis, sve smo ga pojašnjavali i on je značajan zbog edeba Resulullaha sallallahu alaihi wasallam sa njegovim ukućanima. Kazali smo koliko je bitno da se zajedno radi i kada vidimo ovdje u tabačkom mešćidu mladiće i djevojke da ima aktivnosti, da prikupljaju sadaku, da se druže uz knjige, da imaju sufaru, da uče Kur'an. Ono što me raduje jeste da polako u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na našim prostorima dolazimo u jednu situaciju kada se učimo da radimo zajedno. Mi imamo, alhamdulillah, dobrih pojedinaca, dobrih individualaca, ali se moramo naučiti da zajedno radimo. Da dobijemo bereke džemata i da džemat ili određene stvari pomaknemo. Jer insan je slab kad je sam, već sa svojim bratom je jači. A da ne govorim sa trojicom ili sa petercom. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابه وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله Prenio nam je Ebu Velid od Šobe, od Ebu Bekra ibn Hafsa od Urve, od Aiše radijallahu anha da je kazala kupala sam se ja i vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam vrlo sličan hadis prethodno iz jedne posude a i on i ja smo bili u stanju džunupluka od Abdurrahmana ibn Kasima od njegovog oca se prenosi od Aiše isti ovaj hadis Hazretija Iša radijallahu anha nam prenosi nešto više od 2000 hadisa Rasulullah sallallahu alaihi Mnogo je onih stručnjaka hadisa koji kažu, iako ima ashaba koji su više prenijeli od nje hadisa, poput Ebu Hurere koji prenio oko 5000 hadisa Rasulullah sallallahu alaihi kažu da je Hazretija Iša prenijela najveći broj. Zašto? Kažu hadise koje nam prenosi Hazretija Iša ne prenosi niko drugi dok hadise Ebu Hurere prenosi Ebu Hurere i drugi. Tako da ono što dobijemo od hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam a da drugi nisu prenijeli, najviše nam toga prenosi Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi sallam, Hazreti Aisha. Ovdje smo kazali, vi znate da čak na zapad kriza bračnih, bračnih odnosa je uveliko nagrizla društva. I nama dolazi to vrijeme jer mi kako mi jedan mladić reče, kaže Hafize, mi smo tražili zapad, dobili divlji. Mladi ljudi to znaju lako kazat, a zaista je tako. Kaže, mi smo tražili zapad, dobili divlji. I kod nas dolazi vrijeme krize, krize i brak. Pa sam nedavno e, čuo kako na zapadu pokušavaju snagom vjeri, pa eto, oni imaju određena svoja vjerovanja, kažu who prays together stays together. Kažu, onaj ko zajedno se moli i dragom Bogu misle, ostaće zajedno oni su shvatili da u poplavi materializma moraju u ljudima oživjeti duhovne vrijednosti ako hoće da sačuvaju brak. Izuzetno je bitno da ti i ja iz života Resulullah sallallahu alaihi wasallam upravo to uzmem. Njegova intima sa njegovim suprugama nije nama prenešena kako bi mi taj hadis pročitali i stavili tačku nego kako mi taj hadis pročitali i razumjeli da je izuzetno bitno da intimu Resulullaha u smislu edeba odnosa prema supružniku pokušamo maksimalno primijeniti u svojim životima. Jer fenomenalna je misao, nemoj očekivati ono što je tvoje pravo dokle god nisi ispunio svoju dužnost. Nemoj očekivati ono što je, ti si student, hoćeš, imaš pravo da prođeš na ispitu. Ispuni svoju dužnost i pripremi se, pripremi se za ispit. Nemoj, mi hoćemo bezbjedno društvo. A da li radimo s mladim ljudima da im obrazac ne bude nasilan čovjek? Mi hoćemo da nema kriminala u našem društvu, a jesmo se pozabavili da oni ljudi koji su možda u teškoj financijskoj situaciji ne budu gladni, pa da nemaju opravdanje. Znači ne možemo tražiti ono što smatramo da je naše pravo dokle god ne ispunimo svoju dužnost. U bračnom životu supružnik ne treba gledati šta je nečija dužnost prema njemu. Nego treba, daj gospodaru, meni je pomozi da ja tebi poslušam, budem odnos prema njoj. A njoj dadni, kako? Snage da bude ista takva prema meni. U suprotnom, u suprotnom onda ćemo se pitati, e, eh, to je moje pravo, to je moja obaveza, to je moje pravo, to je moja obaveza. I čim se dođe do te fazi, odmah je brak, odmah je brak ugrožen. Ona je insan koji na ponašanju Rasulullah sallallahu alaihi jer je van vremena. Univerzalni je njegov obrazac ponašanja. Intima čak i u onome što je uobičajeno, poput kupanja. To je nešto što, poput tijela Vi znate od sunneta Rasulullah sallallahu sallam, poznato vam je, da za vrijeme jela se šta? Šu priča, jel tako? Priča, jeste, nije šu, šuti, a, priča. Od pazite, od sunneta Rasulullah sallallahu jeste da tokom jela jedna porodica razgovara. Razgovara, pitaju kakva je situacija. Zašto? Da bi se jačale veze među njima. Moglo je od suneta Resulullaha biti šuti jed. Još onda ako puno jedeš, Saha ti pol za si šuti. Jel? Zato je od sunneta da se i ta, ta, ta društvena društvena manifestacija jela pretvori u korisno nešto u razgovor između supružnika, u razgovor sa djecom. Hadis koji ćemo ako Bog da danas pročitati zove se babu tafriqi l-gusli wal wudu. Kaže poglavlje odvajanje kupanja od abdesta. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه spominje se da je Hazreti Abdullah ibn Omera. Ja sam vam spomenuo zašto često Abdullah ibn Omera navode kao primjer. Jer zašto nije bio čovjek koji je nastojao u svemu da slijedi Resulullah sallallahu alaihi I Jedno od glavnih mjerila vjerniku uvijek je vjernik i vjernica kaže bil Resulullah to uradio. Tačka. I to mu je mjerilo. Jer je, kako ga hazreti iša opisuje, vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam je bio, kaže, Kur'an koji voda ako hoćeš da se objava u tebi manifestira, onda živi životnim stilom Resulullah. Ibn Omer kaže, znao je oprati svoje noge nakon što mu se abdest koji je uzeo osuši. Dakle, uzeo je abdest i osuše se dijelovi tijela, on onda opere noge. Ima li neko slučajno da mi zna reći zašto imam Buharija ovo, ovo nama spomenu? Spominjali smo i ovo vezano za abdest. Nači, bravo, nači, stajača voda. Jest, ima još nešto? Nešto ovo drugo ipak. Sjećate se kad smo govorili o pravnim školama? Pa smo rekli da u svakoj pravnoj školi postoje uvjeti da bi abdest bio ispravan. Pa kod nas hanetija četiri uvjet. uvjeti. Doperiš lice, ruke do iza lakata, potareš glavu i operiš noge. Tu su četiri farza abdesta. I kad si to uradio, ovo drugo su suneti. I zaprat usta, i zaprat nos, jel tako? A ima u Lemi, znate koji kažu da je uvjet za valjanost abdesta. Ne nije samo, ima. Šafije kažu da je nije. Da se odjedno uradi. Tako da kao da nam imam Buharija kaže, slušajte, to nije meni, po meni to ja mislim nije uvjet. Jer ovaj mi postupak Abdullaha ibn Omera koji je slijedio Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže da međutim uvijek ima hadisa na osnovu kojih ulema dođe do stavova koji nama nama olakšaju, učine nam široki ljepota islama i fika uopšte razumijevanja vjere i upravo to. I zato mi uvijek imajte na umu. Naučite jedno da radite. Da imate jedan sistem. Lako ćeš onda komparacijom, uporedbom proširivati svoje znanje. Znaš da je u hanefijskom mezhebu četiri farza. Je tako? Na primjer, u šafijskom je farz nijet. Moraš imati poseban nijet za abdest. Kod nas nije. Kaže, abdest se ne traži kod hanefija. Abdest se ne traži radi sebe, nego radi namaza. Tako da je Abdest sredstvo, nije samo sebi cilj. U redu. Šta kažu dalje? Kaže uvjet je kod Malikija, na primjer, da se utrlja. Znači nema samo ono da, se, da preleti voda, nego treba tedlik. Uvjet je, na primjer, kod Hanbelija, el muvalat, da ovi postupci dođu jedan iza drugo. Izuzetno je bitno da čovjek musliman, da vjernik i vjernica znaju ove elementarne stvari. Imam Buharija kaže, i on je inače muhadis, stručnjak za hadis u isto vrijeme stručnjak za fik kaže po meni nije uvjet da abdest bude uzet uzastopno. Može se napraviti pauza nakon, na primjer, čovjek je oprao svoje lice, potrao glavu, jel uzeo mes i oprao ruke do iza lakata i onda je nakon nekog vremena potrao glavu, nakon nekog vremena osušlo mu se to, on je oprao noge, on je uzao abdest, on ima abdest, to je njegov stav. Znate zašto se ovo pojavlji? Ljudi idu na put. A kažu možemo mi spajati namaz. U redu. Ajde kaže požurte da uzmemo abdest. Nisu ni nanijetili da uzmaju abdest. uzijeli su samo četiri farza. nisu su izaprali usta, nuo, samo četiri farza. I stali na namaz i spojili podne i kinje. Kod nas, Hanefija, u našoj pravnoj školi, spajanja namaza nema osim na hađu. Tako da je njihov namaz obavljen krivo. Spojili. ali kažu, ne, ne, ima, kaže, kod šafija se, kaže, može spojiti. Ali kod njih je uvijek nije bola. I kad znaš to, uzmiješ abdest pedantno, nanijetiš. I šta onda? Kaže gospodar, ju'til hikmete ne ješa. Allah daje šta? Mudrost onome kome hoće. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Allah ti je dao da je, alhamdulillah, jedno pitanje znaš i radiš prema onome što nas je ulema naučila na osnovu Kur'ana i na osnovu hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. 265. hadis je Haddesana Muhammed ibn Mahbub Kala Haddesana Abdul Wahid Kala Haddesana Al-Amešu An Salim ibn Abi Jad An Kureyb Mevla ibn Abbas An ibn Abbas radijallahu anhu أنه قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به Prenio nam je Muhammed ibn Mahbub od Abdul Vahida, od Ameša, od Salima ibn Ebi Džada, od Kurejba, štićenika Hazreti ibn Abasa, od njegove tetke, od Ibn Abbas od njegove tetke Mejmune. Kaže, stavila sam vodu da se Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam okupa. Fa ala jedej. I sada je Resulullah uradio sljedeće. Najprije je vodu izlio na svoje ruke. Oprao je ruke. Fa gasalahuma merretin je Kaže Hazreti Mejmuna, oprao je svoje ruke dva ili tri puta. Thumma afraga bi ala šimalihi fa me Onda je svojom desnom rukom izlio na lijevu i oprao svoje stidno mjesto. Thumme deleke jedahu bil ard. A onda je ruku svoju otrao od, od tlo. Thumme madmada vostenšeka. A onda je uradio ono što su farzovi abdesta. Šta? Izaprao usta i nos. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi Dakle, što se najprije radi? Opere se ruka, obje ruke, onda se sapere nečistoća koju eventualno imaš na tijelu i onda počinje šta? Uzmanje gusula. Jer si otklonio od sebe nečistoće. I zapereš usta i zapereš nos i kaže summa gasale vođahu jede. Onda je Resulullah oprao svoje mubare lice i svoje ruke. Zatim je tri puta izlio na svoju glavu summa ala Zatim je kompletno tijelo tijelo oprao sumete neha min pa da mi onda Hazreti Mejmuna kaže kada je to sve završio Resulullah sallallahu alaihi sklonio se korak od onog mjesta gdje, gdje se kupao gdje je voda kaže i onda je oprao šta? oprao svoje noge sallallahu ovo je način na koji se Resulullah sallallahu alaihi sellem kupao i vi znate da je od njegovoga sunneta upravo ovaj redoslijed da čovjek najprije otkloni nečistoće sa sebe, opere ruku, otkloni nečistoće i zapere svoja usta i zapere svoj nos. I onda redom i na, na, glavu se izlije tri puta, zatim na desno rame, na lijevo rame, nakon što završi sa kompletnim, sa kompletnim gusulom, kupanjem, uzmije, najbolje bi bilo uzeti abdest. I ono što je od sunneta Rasulullah s.a.v. jeste ako čovjek može i ako je u prilici najbolje bi bilo da nakon što to sve uradi da klanja dva rekiata. I to su posebna dva rekiata jer čovjek kada se okupa saprave sa sebe fizičke nečistoće. I izašao je iz jednog stanja nečistoće, hajmo kazati džunupluka. Ako još klanja dva rekiata i nakon ta dva rekiata kaže Estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah tri puta gospodaru prostim mi, gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti na taj način čovjek je saprao sa sebi, ako Bog da i one grijehe koje prije toga na sebi Vi znate da je pred nama i mjesec rođenja Muhameda sallallahu alaihi wasallam zaista bi dobro bilo i razmišljajući o tome šta da vam preporučim na ovom um su mi tri stvari mi ćemo na stranci ako Bog da i postavite ovi naši vrijedni momci koji rade oko stranice dajte da ovaj mjesec Rabiul Eval mjesec rođenja Muhameda sallallahu alaihi sellem bude poseban. Ali ne u onim stvarima koje će se toliko vidjeti među ljudima, nego u onim stvarima koje ćemo mi individualno raditi svako za sebe. Nemojte da tri stvari, vrlo lake, sve ih možete raditi dok hodate ulicom, dok sjedite na predavanju, dok se pripremate da, da krenete iz svoje kuće, dok ste, čak dok ste u društvu, u ovom trenutku možete ih raditi. Prva stvar jedina treća je malo zahtjeva određeni trud koji je malo veći. Prva stvar, nemojte da prođe dan, ni jedan jedini dan revijul evela, a da ne kažemo stotinu puta Elhamdulillah svaki dan. Ali posebno Elhamdulillah. Što nas je Allah učinio da smo od umeta Rasulullaha sallallahu Ali i srca izgovori. Allah je mogao da da se ti i ja negdje drugdje rodimo. Mogu je Allah dati, ne do Bog da pripadamo nekoj vjeri koja kod njega nije primljena. Allah je mogao da, da ne do Bog, robujemo sami sebi, robujemo svojim prohtjevima. Reci stotinu puta u mjesecu Rebiul, Evelu, reci Alhamdulillah. I reci, gospodar, mogao si me stvoriti na, na milijardu mjesta. Stvorio si me u i stvorio si me kao muslimana i muslimana. Alhamdulillah, je to teško? Dobro, nakon toga, njegov je mjesec, mjesec je njegovog rođenja. Jačaj svoju srčanu vezu sa Resulullahom sallallahu alaihi sallam. Nemoj da prođe dan da stotinu salavata ni izdonio na njega. Moši tokom dana i za svakog namaza sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sidina Muhammed koju god hoćeš formu ali nemoj da prođe dan. Dvije stvari, dovoljno ti je da ih znaš. Svima nam treba, pogotovo u ovim mjesecima i u ovim godinama koji su ispred nas, svima nam treba, kaže gospodar, kada doneseš jedan salavat, poslanik nam je to prenio, kada doneseš jedan salavat na poslanika, Allah na tebi donese deset. Zamisli stotinu salavata, hiljadu salavata na tebi se izlije u mjesecu njegovog rođenja. I druga stvar, Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko ujutru i naveče donese deset salavata na mene, kaže, neka zna da ima pravo na moj šafat. Da to kod sebe utemelji. Stotno puta, alhamdulillah, alhamdulillah, ideš udzom, alhamdulillah, ha, subhanallah, gospodar, pa meni dadoš je lijepo muslimansko. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sellem, sallallahu alaihi Ne treba pa minuta dvije. Sallallahu alaihi wasallam. I treća stvar, Subhanallah. Nemoj dozvoliti. Jedna stranica, dvije, pet, deset. Najbolje bi bilo deset. Koliko salavata, toliko. U mjesecu Rebiju Levalu, deset stranica uzmi bilo koje sire. Svi imamo siru u svojoj kući. Pa reci jedna stranica, jedna stranica. des stranica, des stranica. Na stotinu, braćo i sestre. Ako donesemo po stotinu puta, ako kažemo alhamdulillah, koliko je to? Nije hiljadu, nego deset hiljada. Na stotinu, ako kažemo u mjesecu Rebiul Evelu, elhamdulillah da sam od umeta Stotinu, to je deset hiljada. Deset dana ako kažemo, to je sto hiljada. Ako 30 dana budemo to govorili, to je 300 hiljada puta će se iz grla bošnjaka i bošnjakina izliti. Elhamdulillah. I 300 hiljada. Na stotinu, evo koliko nas je ovdje? A to neće vidjeti niko. Ali vidjet će gospodar. Šta smo rekli da je iskrenost? Šta smo rekli da je iskreno? Da svoje dijelo tražiš jednoga svjedoka Allaha. A znam se da nas Allah počesti na stotinu. Da pročitamo svaki dan po deset stranica, to je hiljadu stranica. Hiljadu stranica. Deset dana, deset hiljada. 30 dana review levela. Zamisli hedije našem pejgamberu sallallahu hiljada, samo na stotinu. hiljada stranica smo pročitali o njemu. To su puno bitnije stvari od onih nekih kojima tražimo svjedoke mimo Allah Sto puta alhamdulillah. Mi ćemo staviti ovaj. Ima još da mjeseca review levela. Ako se odlučio, ako si gazija i ženski rod gazija, jer ne znam, gazija, muško ili žensko, jel? U bosanskom jeziku ne može. Kod nas je gazija, gazija. Ako si gazija, reci, hajde, hoću da probam. I da vidimo, da vidimo kako će se to odrast na Stotnu puta, alhamdulillah, stotnu puta, sallallahu alaihi wa sallam, i ovi koji su tabački, koji dolaze nam, ne, mi moramo deset. Ovi koji su vamo ne, čitaju po jednu stranicu, jel? mi moramo po deset, jer mi se, mi se alhamdulillah odgaja. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Amin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Mohamed. Gospodar naš, zaštiti nas od svakoga zla na oba svijeta. Gospodar, molimo kod tebe to onako kako je to molio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar naš pomoz nas da u njegovom mjesecu, mjesecu njegovog rođenja tebi još više odani budem. Gospodar naš počast nas da otvorimo vrata činjenja dobra. Gospodar naš počast nas da budemo ustrajni u svakom dobru kojeg činimo. Zaštiti nas od svakoga dobra, od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Gospodar naš molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar naš počast nas iskrenim društvom. Gospodar naš ojačaj naše porodce iskrenim seždama. Gospodar naš počast nas da jedni za drugi učimo dove. Smiluj se umetu Muhameda na svakome mjestu. Posebno te molimo da se smiluješ umetu Muhameda u Siriji. Pomozi umet Muhameda, zaštiti umet Muhameda i obskrbi umet Muhameda i našim naporom i trudom. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Al-Fatiha.